Sljedeće što sam, govor, e, navio da ću, govoriti o njemu, a to je e, razlozi zbog koji čine neku vrstu kupoprodaje prodaje čini je zabranjenom. O tome su učenjaci govorili, naveli su mnoštati razlog. Uglavnom, oni se mogu rezimirati ono što došli šerijaski argumenti, svodi se na neki 7, 8, 9, 10, kako koji učenjak je to račlanio. Prva najbitnija stvar koja čini neku vrstu uh, razmjene i menijetka finansijsko, e, čini zabranjem, to je, e, to je kamata. I to je jasno kod dana. Znači, šerijatski argumenti zabrane kamate su nama toliko jasni, čuli smo o njoj, e, to je uopće poznata stvar e, svakom muslimanu, onaj ko negira da je kamata haram i tako dalje, ovaj, e, negira, znači, opšte poznatu stvar u islamu, neki učenjaci kažu jel, da onaj ko to negira, nakon što se argumenti da, da, da ga to vodi u kufr, izvodi islama i tako dalje, uglavnom, E, zabrana kamate pozna, znači, navedena je kuranskim ajetima, došlo je u sunetu, u ahallallahu beja wa haram, Allah Žešanu dozvolio trgovina, zabranio kamatu, <clears throat> ja ledina amenu, ja odina amenu tekula, vezeru ma baqi min riba. O vjernici, ostavite ono što je ostalo od kamate, što vam je ostalo od kamate, znači kad je bila objavljena zabrana, in kuntum tu minuna bila veleum, in kuntum mu'minin, ako kad ste vi kaže pravi vjernici, fe in lem tefalu, fe edenu bi harbi wa rasula. Ako to ne uradite, ne ostavite uzimanje kamate, kaže, objavljuje vam se rat od Allaha i njegovog poslanika, sallallahu alaihi i do kraja ajde. Hadis od Džabra radi Allah, koji bježi muslima svom sahihu, le'ana Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, akele riba, Allahu poslanik sallam kaže, prokleo ono koji uzima kametu. E, Muki Lehu kaže, ono koji, ono koji, e, ono koji, znači uzima ono koji daje kamatu, katib, onaj koji piše, o dehi i oni koji svjedoče kamati, žiranti. Kaže, hum humseva, ove četiri e, osobe, kaže, oni su na istom stepenu harama, istom stepenu grija. To je jasno, jel? I sad vrste kamata, na koje stvari ide kamata, tako dalje, znači to je pitanje koje musliman treba, svaki musliman da izuči, da sazna, da ima osnovno pojivanje o tebe, znači e, greška kod muslimana, da misli da je kamata samo ono što na banci uzmiš, uzmiš 10.000, vratiš 15.000, da je to kamata. Znači to je greška, znači. To je samo jedan savremeni vid kamate, znači osnova kamate se vraća na mnogi druge stvari koje došle u na disu, znači vraća se na šest namirnice, na njima je e, kijasom većina učenjaka izvukla ostva, e, izvukla zaključak koje, na koje ostale stvari se vraća kamata i to je tema za sebe, o njoj smo govorili u e, nekom drugom prilikom. E, ovdje samo navodimo znači, da, je, e, da je razlog zabranu mnogim vrstama kupoprodaja je kamata. I ona je prisutna. Najveći vid prisutnost kamata u savremenom dobu je to što bilo koje jače firme ne mogu poslovati, ne mogu poslovati osim da, da traži, da, da uzimaju kredit od banaka da bi proširiti svoje poslovanje i tome slično. Ili u zadnje vrijeme država nametna da čovjek ne može primati platu osim da ide preko banaka i tome slično. Znači, to su mnoštvo mesela koje treba čovjek da poznaje. E, drugi razlog koji čini određenu vrstu kupoprodaje zabranjem, a to je mejsir. To je kocka. Ima vrste poslovanja, razmjene e, dobara i mjetka, tako da Kocka se isto vraća na igru, na zabavu, a u stvari bude vrsta posla. Ja na namenu, inam al hamru al mejsir, al ansabu al islamu, riksu min i šeitan, teč i buhu o vjernici zaista su alkohol, kocka, kipovi ili komiri i strelice za gatanje, prljava, ogavna stvar, prljavo dijelo. Kaže feštani, buklonite se toga. A, šeitan, posao, kaže klonite se toga da, bi, da biste bili spašni, da biste uspjeli u suri majdu kada je 90. majetu. I e, drugi širijetski test ukazuju znači, na zabranu, na zabranu kocke. E, kako da prepoznamo, prepoznamo da je nešto kockanje, a to, znači o to smo temu temu govorili, poslano smo držali, znači e, kada osoba, znači e, kada, kako može prepoznati da je, da je to kockanje, kada osoba u neku igru, zabavu ili poslovanje, zovite kako hoćete, ulazi sa imetkom i poslije toga kad ulaže imetak u to, ili je dobitnik ili je gubitnik. Znači kada je toga ili je dobitnik ili je gubitnik, onda je to kocka. I to je zabranje po iđma učenjaka određenim stvarima, detaljima, kada znat koja, koja stvar je kocka, nije kocka, znači o tome, ako čovjek ako nije jasno, treba pitati učeni. Sljedeće je došlo u šarijetu da je zabranio, to je takozvani, treća stvar, garer. Garer u stvari znači, e, e, učenjaci definišu to, kaže vrsta kupoprodaje, kaže međhulul aqibe. Kaže la jedri a je kune emla. Znači, nepoznata završnica u kupoprodaji. Ne zna hoće se ona desiti ili neće se desiti. A imamo vjerodostan hadijska bilježi muslim u svom sahiju, kaže Neha ne sallallahu alaihi sallam anil, anil garer. Allahu, eh, eh, poslanik sallallahu sallam je zabranio garer. Garer znači vrstu kupoprodaje u kojoj nepoznata završnica. Kakva završnica? Ne zna se, znači, šta kupuješ, koliko kupuješ, hoćeš gubiti, ćeš dobiti. Klasičan primjer toga, recimo, što su učenjaci prije navodili da se kupuje, on se navodi primjer taj klasičan, da se kupi tele u kravi. Nisu još ni otelila. Kupi se tele u kravi. Ne znaš li kako će hotel, koliko će biti, eh, hoće li živo izaći, neće, a, a, kupiš ga ono unutar, unutar, unutar kravi. Ili da se kupi mlijeko u vimenu određene životinje. Kupi se, a ne znaš hoće li biti ispravno, neće biti kakvo je, a ne znaš ništa o njemu. Tu sam vodili šanci klaša primjer. Ako mi neko daje savremeni, savremeni primjer je najbolji primjer, očiti, a to je ova osiguranja. Sve vrste osiguranja. Zašto je kod njih nepoznata završnica? Zato što čovjek kada plaća osiguranje, ne zna će li dobiti zgubiti na kraju. Ako se desi neki musibet i belaj, svejedno zna što se osigurao. Ako se desi, znači, e, nakon, nakon prvog mjeseca plaćanja osiguranja, pa dobije ogromne pare, ispadne da je dobio više. ako deset godina plaća osiguranje, nikako mu se ne desi, ispadne na kraju da je izgubio a u stvari ne zna. Jer se to vraća u stvari šta? Na, na kader, na sudbinu, ne zna šta će biti. I e, plaćaš nešto što se, vraća na, na budućnost, ne znaš šta će biti. Ne znaš završnicu toga. I zbog toga, znači, osnovni razlog zabrane osiguranja, svih vrsta osiguranja, osim ovih e, društvenih, poput penzionog, socijalnog i slično, e, su zabranje zbog ovog. Znači, osim da mada tu ima i kamate i drugi stvari. Zbog, zbog ovog garera, Znači nepoznato, u što ulaziš. U što ulaziš, znaš koliko, pa i tu ne znaš ni koliko ćeš plaćati. Koliko dugo, dokad, da se, da se desi ono što, na što si potpisao ugovor. Na kraju niko ne čita ono pozadi, one ugovorene šartove koji ne može ni ispuniti kad se desi. Uh, sljedeća stvar koju nas spominje, a to je tahrimul ain. Zabrana, zabrana same stvari sa kojom se vrši kupoprodaja. Znači koja se kupuje i prodaje a to sam već spominjali tamo, jel, da je od šartova ono što se kupi i prodaje, da bude e, mima i u bahu bihi, ono što je dozvoljeno da se, da se sa njim vrši razmjena. Šta to znači? Ima stvari u širijetu koje nije dozvoljeno ni prodavati i kupovati. I to je došlo jasno u širijetskim tekstovima. Poput svinji, alkohola, pasa, e, kipova, ne oni kipa što se obožavaju, nego sve što ima, sve što je napravljeno, sve što e, predstavlja živo stvorenje, a u trodimenzionalnom obliku je. Poput nečistoća, e, muzičkih instrumenata sa četiri mezeba su na tome da je to zabranjeno prodavati, kupovat. I tu se vraća naravno na jasne širijetske argumente. Imamo hadis Mutefak Alehi, u kojoj kaže poslanik sallallahu sallam, inna lahe wa rasulehu harreme be'al al hamri wal mejteti wal hinziri wal Kaže, E, zaista su Allah i njegov poslanik zabranili e, prodaju alkohola, e, uginule životinje, strvine, svinje, kipova. Imamo drugi hadis, također mu tefek Kaže da je poslanik sada neha ne bio ani femenil kelbi wal mehril bagi wal haulanil kahin. Kaže, Allah poslanik sada zabranio, kaže da se uzima, da se naplaćuje, da se kupuje pas, pardon, da se prodaje pas, e, da se da naplaćuje prostitutka, usluge prostituciji i da e, onaj koji proriči sudbinu da naplaćuje da usluge proricanja sudbini ili sihrbazi i tome slično. E, u drugom hadisu je došlo semenul dem, da je zabranjeno jel, naplaćivati krv. Neko sad da, ode dobro, znači hadis Buhari, da ode da, da, dobro, da krv treba neka neka tamo nulta grupa, lova ova, ili ona, A plus A minus i da ode da proda, da naplati. Zabranjeno. Zabranjeno, došlo jasno u hadisu koji bilježi e, Buhari u svom sahiju da zabranju naplaćivati krv. Svejedno bila to krv dobrog davanja ili krv da čovjek prodaje krv od životinje koja je zaklana. Ima ljudi koji koristi krv i upotrebljaju za, razno razne stvari. E, to je što znači, nije na cilj da ulazimo u detalje ovoga. To je, rekli smo, četvrta stvar. Peta, sljedeća stvar. E, zabrane koje se vežu za određeno vrijeme. Klasičan primjer je toga zabrana kupo prodaje za vrijeme džume namaza. I to nakon drugog ezana. Nakon što vedeno onaj, onaj prvi ezan od strane Osmana radijela anhu. Učenac mora naglasiti da se misli na onaj drugi ezan kad počinje, znači, ovaj, kad počinje džuma. A naravno, su na kuranski ajet. U suri jel gdje Allah kaže, jel, kada naređuje vjernicima da idu da klanjaju džumu i da požure na, na uh, zikr, uh, spominja Allah, misli se tu na, na, na džumu, kaže i ostavite trgovinu. I, i džma na tome, da se ovdje misli da je zabrana vršenja e, kupoprodaje za vrijeme znači, od trajanja džume, do, sve dok se ne klanja namaz. Mada to traje neki pola sata, ali treba to znati. Znači, I onda su učenjaci ako se padne i tada trgovina, da li je taj sklopeni ugovor i trgovina, da li je batil, ili samo ima i grijeh pa se, pa se jel, e, nastavi sa tim što je kup, e, kup, kupljeno prodano. Ispravno da je, da je u tom slučaju da je batil, kupo prodaje, da je treba poništiti i da treba ponovo, ako će nastaviti dalje, da je ponovo sklopiti u trgovinu. Izuzetak je tome oni ljudi koji nisu obavezni da pristupuju džumi, da idu na džumu poput da recimo žene u, toku džume, da one prodaju određene stvari, ili oni, ili musafir, čovjek koji nije obavezan da ide na džumu i tome slično. E, dalje što je došlo šrijetske testimone, od osnova, zabrani, e, znači ovo su neke osnovne stvari. Čovjek kada ih zna, e, olakša mu vid o, ovog, ovog komunikacije s ljudima, misli skupo prodaje. A to je zabranjeno je potpomaganje u griješenju. Na osnovu kuranskog ajeta. وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ la ta'awunu تَعَوَنُوا ismi wal 'udwan i kaže međusobno potpomažite na dobročinstvu i na bogobojaznosti, a nemojte se potpomagati u grijehu i neprijateljstvu. Na osnovu ovog kuranskog ajta učinjaci e, da nije dozvoljeno, da nije dozvoljeno e, znači da čovjek u bilkom kupo prodaje i poslovanja s ljudima da pomaže nekog za koga u toj kupoprodaji zna jasno da će on raditi i činiti haram. I on učinjaci su naveli klasičan primjer, kao što imam Buhari naveo u svome sahihu, uh, na osnovu ovog kuranskog ajatka, bej silahi fitne, prodaja oružja u fitni. Prodaja oružja, a zna se što oružje potrebi su ubijanju muslimana. Nije dozvoljeno prodavati to oružje. E, također, bej ol inebi limen ja hamra, prodaja groža onome za koga znaš da pravi od njeg alkohol. To su dva klasična primjera koje su naveli učenjaci, a mi u praksi imamo toga koliko hoćete. Da pomažemo određene osobe, e, mi vršimo sa njima neku vrstu ovaj, usluge, trgovine, a znamo jasno da on sa onim što hoće da radi čisti haram. Imaju naravno tu i neke određene granice. E, e, učenjaci također naveli ovdje da nije dozvoljeno prilikom kupoprodaje da se čini idrar, da se nanosi šteta drugoj osobi pa su naveli neki učenjaci drugačije formulirali. Kaže da nije dozvoljena vrsta e, komunikacije u poslovanju koja uzrokuje bar da neprijateljstvo i mržnju. Drugi kažu da je nanošenja šteti. A tu su dva klasična vrsta, dvije klasične vrste zabranjene vrste kupoprodaje. Prva je da nije dozvoljeno da se prodaje na prodaju neko koji je već izvršio prodaju. Kao što je došlo u vjerodostojnom hadisa, la jebi bilješ ga muslim u svom sahihu, La jebija ba'dukum ala i ba'd. Neka ne prodaje niko od vas na već prodaje nešto kupuje na već klopljenu trgovinu. Nekog od vas. I to po iđma učenjaka. Šta to znači? Dvoje se dogovorili da, da prodaje ili kupe nešto. A onda dođe treća strana i vidi, svidi mu se tu ta, recimo, roba i ponudi onom prodavaču i kaže, da ću ti ja više, pa. Daću ti ja više, sam da ja to dobijem. I onda ubijedi prodavač, bude, hoće prodavač da dobije više i onda razvrgne s ovim, nisu uspjeli da razmijene to što su prodali, napreku prodaju i on proda ovom. To širijet po džma učenjaka je zabranjeno, jer čini štetu onom koji već e, stopio dogovor, dogovorio to i prodao to, kupio. Drugi primjer toga, a to je Bej'o Neđeš, koji je došao također zabrano njegova u, u hadijskoj bilježi muslimu svom sahiju. A to je da jedna osoba prodaje neku robu i u dogovoru ima nekog jarana, prijatelj sa drugom osobom, e, dogovor se sa njom da ona dođe, prilikom kada prodaje jednoj osobi, da dođe i da nabija cijenu. Recimo, prodaje neku osobu za 100.000 maraka nešto, nekretninu, a dogovori sa ovom, s ovim svojim jaranom ili, ili e, poslovnim ovaj, prijateljem pod navodnicima, da on dođe, recimo ovaj kaže, eto ja bi ti dao 90, ovaj dođe, ja bi dao 110 nabijamo cijenu. Nije mu cilj da kupi uopšte, nego samo da navuče ovo koji stvarno ima namjer da kupi, da mu poveća cijenu da što više zaradi. Znači, to je također zabranjeno pojeći malo učenjaka na osnovu ovog vjerodostojnog, a toga imamo u praksi. Toga imamo u praksi, čak i ovo ćemo mi govorimo, spomenut ćemo taj primjer. E, učenjaci ovdje kad navore ovdje stvari što je zabranjeno, kad zabranjena je vrsta kupoprodaje u kojoj nije ispunjen neki od spomenutih šartova koje, smo naveli. E, e, šartovi kupoprodaje, mi smo spomenuli ona tri koja su vezana za za prodavača i kupca i tri koja su vezana za robu i za novac. E, I zadnja stvar koju učenjaci, da ne, ne, ne zadnja stvar koju učenjaci spominja, to je zabrana, e, kaže Eklon Mali Bilbat, da se zabrana jedenja, odnosno uzimanja tuđeg imetka na batil način. Sad, naravno, e, oblici tog uzimanja imetka na batil način su raznorazni. A naravno, to se vraća na na kuranski ajet vola ta'kulu envalekum bejnakum bil batil. Nemojte jesti jedni drugima i metak sa batilom. Šta je batil? Kaže kul mala hilno. Svaki način koji nije dozvoljen. Poput eh, uzimanja kamate, poput eh, otimačine, poput krađe, poput, eh, poput pronevjere, iznevjere, laganja, neispunjavanja šartova i tome slično, sve što ulazi pod to. Uglavnom, znači, ovo su neke te osnovne smjerce, ti neki 8-9 osnovnih razloga zbog kojih kupo prodaje među muslimanima i muslimanima sa nemuslimanima nije dozvoljena ili bude haram. E, to su neke osnovne grance e, koje muslima svaki musliman treba da poznaje.